We would like to invite Sayador to start the Dharma talk, and we would like to invite Fante Pawaratamika for the wonderful, for the translation today. Today, topic is e, Napya Sutta. Chúng con xin kính thỉnh Ngài Sayador từ bi bắt đầu bài pháp thoại và chúng con cũng kính thỉnh Ngài Pante Pháp Thắng từ bi phiên dịch sang tiếng Việt cho chúng con. Chủ đề bài pháp ngày hôm nay là bài kinh đưa đến thân ái Sadu, sadu, sadu. Sadu, sadu. Yes. Before giving a Dhamma talk, we will respect Buddha by reciting in the Modasa three times. Trước thời pháp thoại thì chúng ta sẽ đảnh lễ tới Đức Thế Tôn bằng cách tụng Nam Mô Tát Sa ba lần. နမောတัสสะဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะနမောတัสสะဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะနမောတัสสะဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะ <clears throat> In the previous talk, we gave about the Buddha Nosati. It is a long talk, but today we just choose one soda, so it will not be long talk. Uh, we'll finish I think. So it, uh, it is uh, different from previous talk. <laughs> Trong chuỗi pháo thoại trước thì ờ, ngài ngài Sayadaw chọn chủ đề đó là chủ, chủ đề niệm ân Đức Phật Buddha Nusati và đó là một chuỗi pháp thoại rất là dài với nhiều bài pháp. Còn hôm nay thì ngài Sayadaw sẽ chọn một bài một bài kinh và bài kinh ngắn và ngài Sayadaw nghĩ rằng học xong ngài có thể giảng xong bài kinh này trong một buổi hôm nay chứ không có kéo dài nhiều thời pháp thoại như chủ đề lần trước. So this is soda is uh, Nambiya soda. Nambiya. Two words are combining. Na and biya. Na is not. Biya is the one who is loved, beloved one, or loved one. So the soda is uh, uh, the one not to be loved <laughs> the one who don't love uh, who, who is not lo- loved by other people so uh, it will be easy to remember you, you may say uh, not to be hated uh, not to be hated means to be loved Chủ đề à, bài kinh này đó là bài kinh này có tiêu đề đó là Napiya, Napiya Sutta. Na piya có nghĩa là cái từ na và cộng với piya na là không và piya là không thương mến hay là không yêu quý thì na là không yêu quý hay là không thương mến, không thân ái. Nhưng mà để cho bài kinh này để chúng ta có thể dễ hiểu một cách uh, dễ nhớ thì có nghĩa là không để không bị ghét, không bị uh, ghét có nghĩa là dẫn đến sự thương ái, dẫn đến sự thân ái thì đó là tiêu đề bài bài kinh và để cho chúng ta dễ nhớ na piya sutta so many people um, maybe want to be uh, want to be loved uh, lovely should uh, want to be lovely person so um, want to be respectable person want to be the one who increase other or uh, want to be peaceful person or uh, want to be the person ờ, who can make uh, to be united. So we should learn and this is so that. Và tất cả mọi người thì ờ, chúng ta đều mong muốn mong muốn đó là cái được cái sự thân ái mong muốn được người khác yêu quý mong muốn đem đến sự hòa hợp và mong uh, mong muốn có sự uh, tấn hóa mong muốn có được uh, sự tán thán thì bài kinh này sẽ nói về tất cả những cái điều mà dẫn đến cái sự được thương mến được yêu quý từ người khác nên là ngài sẽ đo sẽ giảng cho chúng ta so number one uh, there are ten, ten factors Number one is uh, digger Nico, uh, who make uh, the one who make a digarana. Uh, digarana generally we may translate uh, problems, problem makers. <laughs> so uh, by doing problems and uh, doing doing problems. Uh, not praising to bees to seize problems. <laughs> uh, it is uh, uh, not to be loved. This action is not to be loved. Cannot be lovely person, not to be respectable, not to be the one who increase others' mind, uh, uh, not to be peaceful, uh, not to be united or oneness being one. So uh, if uh, we don't make problems, if we praise uh, cessational problems, ceasing problems, so it is to be loved, uh, to be respectable, to increase others' mind, to be peaceful, uh, to be united, or to be oneness. So We should practice that. Trong bài kinh này có 10 pháp. 10 pháp dẫn đến cái sự ờ, yêu mến, sự thương mến. Và đây thì Ngài Sero sẽ giảng cho chúng ta pháp đầu tiên. Thứ nhất, đó là Adi Karana. Adi Karana có nghĩa là cái người mà tạo nên cái vấn đề, cái vấn đề tranh tụng, vấn đề kiên tụng. Thì đó là cái người mà tạo lên nhiều cái rắc rối. Ở đây này tỷ kheo, tỷ kheo ưa thích kiên tụng mà không tán thán, làm lắng dịu các cuộc kiện tụng. Này các tỷ kheo, tỷ kheo ưa thích kiện tụng, không tán thán làm lắng dịu các cuộc kiện tụng. Pháp này không đưa đến thân ái, không đưa đến kính trọng, không đưa đến bắt à, được làm quen, không đưa đến hòa đồng, không đưa đến nhất trí, không làm cho tăng thượng, tăng trưởng tâm của người khác, không đưa đến cái sự an bình. Và um, đây là cái vấn đề đầu tiên. So about the antikrana, about this word. Uh, mentioned four types in the Wunya rule, Wunya book. And number one is uh, Vivada Dhikarana. Vivada uh, and Vivada is arguing, argument. Dhikarana is uh, uh, like a location, existing place may translate. So existing place of or location of argument. So, uh, so something uh, the place of uh, the place of argument. <laughs> so, uh, what kind of argument uh, usually bhikkhus doing? This is a dhamma, or this is a adhamma, no dhamma, or this is a vinaya, or this is a no vinaya, like that. So, uh, this kind of problem makers, uh, it is doing adhikarana, vivada adhikarana. So next one is uh, anuvada adhikarana, anuvada adhikarana if we join. Nuvada adhikarana, nuvada adhikarana if we cut. <laughs> so this one you need to know like etavada cha amehi sambadam, bonya sambadam, sabedewa numodandu, you know. nu Deva Numodandu. It is a joining because of stanza. But many people say nu Deva Numodandu, like that. Because A become joined, one A is deleted, uh, become long A. nu Deva Numodandu must be like that. So cannot say nu Deva Numodandu. Because uh, for this stanza, uh, you you need to have only eight letters. So if you you do sabedewa anumodandu. So as a grammar quite okay, but as a stanza rule, uh, so not okay. So join better sabedewa anumodandu. So when you translate it, you can cut sabedewa anumodandu. In English, uh, like uh, I'm, I am really, but uh, if join, uh, something just uh, be I'm, like that. So <coughs> he also knew what uh, datikarana, if we join. one is accusing, accusing. Dhikarana is existing place of accusing. So boundary queues usually. So uh, so you are sila as a destined, or you are practice as a destined, uh, uh, you are view is a destined, spawned or damaged. I don't know which word is suitable for you. <laughs> so I have to say many words. So uh, uh, next one is Ajiva Vipatti your livelihood is destroyed, uh, damaged, not correct. So in this way, uh, accuse each other, accuse, criticize. So this is also a kind of dhikarana. So next one is abada dhikarana. Abada dhikarana. Uh, abadi offense. Uh, so uh, yeah what the offense may uh, oh this is but you have this offense you have that are you have and so for the bhikkhus, there are seven abadis so next one is kaicha adhikarana uh, kaicha adhikarana uh, kaicha is a, let's say uh, function or issue or job or rasija like that. So uh, about that, uh, uh, Sangha have uh, some procedures. Uh, Nyati Gamma, just uh, Nyati Bali need to recite uh, by calling Sangha. Uh, so let Sangha do know. this is one thing. Nyati Dutiya, Gamma Vacha. So nyadi one time, kamawata one time. So if we count back, uh, kamawasa uh, number one, nyadi second. So this is called nyadi dutiya. Uh, next one is nyadi tidota. Nyadi one time, reciting one time, kamawasa uh, three times. If we count back, so nyadi tidota. Fourth, fourth, uh, I say nyadi <laughs> like that. Uh, counting is different uh, because because our commas are three times the same, nyati only different. So uh, as a nyati we count. <laughs> Although uh, if you say orally nyati one time, commas are three times. Uh, so but uh, need to count back. So uh, because nyati only different, commas are the same. So this is a one procedure according to case according to issue you need to do sometimes uh, miru nyati sometimes medu miru nyati dutya sometimes medu miru nyati chadota uh, by gathering sangha so another one is abalokana abalokana is uh, announcing to the sangha because of some issue so <clears throat> those are called four kinds of adhikarana one is arguing the other number two is uh, accusing Number three is offense. Number four is uh, case or issues. Uh, case or so. Uh, if we, uh, you wish to do this kind of article, no? <laughs> make problem make us. Uh, uh, so, uh, but no praising cessation of problem makers problems. so, don't like do we always want to have problems. <laughs> So sometimes uh, we may happen to do, we may be uh, those person, but uh, uh, it is not good habit. So mm, uh, other people will not love, will not respect. Uh, those society will not be united, will not be peaceful, will not be oneness. So uh, we should not do that. we, we should not be problem makers. We should praise uh, cessation of problems. Uh, và có bốn bốn cái vấn đề ở đây có nghĩa là bốn cái adikarana bốn là cái adikarana là theo luật theo trong tạng luật vinaya thì có bốn cái adikarana cái đầu tiên là vivada uh, ờ, vivadi karana thì trong uh, cái sự tranh tụng xuất hiện uh, ờ, vi uh, vi Viwada, viwada đó là cái sự mà tranh tụng hay kiên tụng hay là sự tranh luận. Uh, dikarana, dikarana, uh, dikarana là nơi xuất hiện hay là nơi um, cái nơi mà xảy ra, nơi xuất hiện. Và vivada, dikarana có nghĩa là cái sự xuất hiện hay là nơi xuất hiện tranh tụng, cái chỗ mà xuất hiện đến xuất hiện những cái sự tranh tụng. Và đối với cái vị tỳ kheo bhikkhu thì tranh luận cái gì? Đó là tranh luận là pháp và phi pháp đây là pháp đây là phi pháp dhamma adama đây là luật đây là phi luật là vinaya và không phải là vinaya và cái sự tranh luận tiếp theo đó là anuvada dikarana thì cái từ anuvada ở đây dikarana có nghĩa rằng cái từ này thì nó là hai cái từ ghép từ ghép với nhau từ ghép với nhau anuvada dikarana thì từ a từ đoạn âm a âm a ngắn chuyển thành trường âm a cũng giống như là chúng ta đọc là sabbe dewa anumodantu Tí sáp bê đê quá anumodantu nếu mà đọc câu bình thường ấy thì đọc sabe dewa anumodantu nhưng mà nếu mà theo đó là theo cái đọc câu bình thường cái cú pháp của câu thì nó đúng nhưng mà theo cái cú pháp hay là cái luật của làm những bài thơ hay những bài kệ bali thì nó lại không đúng mà phải kết hợp lại với nhau nó thành sabe dewa anumodantu thì tám cái chữ này nghĩa là nối lại với nhau thành một cái câu kệ và cái luật ngữ luật của cái câu kệ thì nó khác với um, với cái cái luật hay là ngữ pháp của câu bali đối với câu bali thì chúng ta có thể chia rằng anum ở sabbe dewa anumo nhưng mà khi mà cái câu kệ đó chúng ta làm một bài thơ theo cái luật của câu kệ thì sabbe dewa anumo giống như tiếng Anh tiếng Anh mình có từ I am I am nhưng mà khi mà viết tắt lại từ thành am thì đó cũng giống tương tự như vậy thì uh, tiếng Anh chuyển thành cái cái short form của nó cái, cái thì nó có cái luật để thay đổi thay đổi từ I am trở thành am thì nó là giống như từ I am và anuwada dikara đó là cái sự tranh tụng anuwada cũng là cái sự tranh tụng tranh cãi và tranh tụng như thế nào tranh tụng đó là tranh tụng đây là pháp đây là luật hay đây là đây là cái uh, ờ, ngài Sado phải dùng rất là nhiều cái từ khác nhau để diễn tả là cái vấn đề này đó là ví dụ đây là Ờ, cái tà đây là cái nắm giữ cái tà kiến vị này giữ cái tà kiến rồi giữ cái um, ờ, tà mạng a chi quá có phải là tránh mạng không không không có tránh mạng hay là kiên tụng và chê trách lẫn nhau chê trách về nhiều thứ về kiến này về chi kiến này không đúng đắn này về giới này về avicca này về tránh mạng này các vị tranh tụng và kiên tụng kiên tụng lẫn nhau và nữa là apati apata dikarana abata thì đó là abati abati là phạm lỗi là những cái lỗi thì đối với vị tỷ kheo có tất cả tổng cộng là bảy cái loại lỗi khác nhau là bảy abati thì tranh luận là vị này phạm tội này vị này phạm tội kia rồi kicha dikarana kicha dik, uh, à, dikarana đó là nói về cái phận sự kicha là phận sự là nghĩa vụ hay là những cái việc cần phải được làm và kicha uh, à, dikarana thì ở đây nghĩa là chưa tăng chưa tăng thì phải có những cái phần xử khác nhau và nếu mà ở đây trong trường hợp ở đây đó là nha tí ở à, nha ni nha tí dutiya nha ni à, nha tí nha tí dutiya có nghĩa là trong những trường hợp trường hợp mà chưa tăng phải làm những cái tăng sự những cái tăng sự phải tụng một lần nha tị và một lần kamawacha thì kamawacha là sau nha tị là trước nhưng mà trình đầu tiên là trình báo chưa tăng sau đó là phần à, là phần nha tị và đến phần kamawacha là phần tăng sự và nhưng trong hợp này trường hợp này thì mình đã đọc là lấy nó là cái phần nha tị hai lần hai lần trình báo hai lần nha tị và gọi là nha tị dutiya kama uh, thì trong những tăng sự một số tăng sự thì làm là một lần nha tị một lần trình báo và một lần kamawacha và cũng có những cái tăng sự thì là nha tị chatutha nha tị tụng nha tị một lần và tụng kamawacha ba lần thì uh, chúng ta lại đảo ngược lại có nghĩa là lại nói là uh, nha nha tị uh, Chatutha có nghĩa là bốn uh, bốn lần nha tí là thứ tư có nghĩa là ba lần kamawacha mình đảo ngược lại ba lần kamawacha với một lần nha tí thì nó trở thành là nha tí Chatutha và có những trong những cái tăng sự khác nhau và trong những trường hợp khác nhau những tăng sự khác nhau thì chư tăng sẽ làm những tăng sự đó là nha tí hai lần hay là à, nha tí bốn lần nha tí dutiya hay là nha tí chatutha tùy vào những cái trường hợp khác nhau mà sẽ làm những tăng sự Kamawacha và nhà Nhati khác nhau và thông báo ờ, thông báo Adi Karana và không muốn nhưng mà cái đó là cái vị này đó là cái vị tỳ kheo này là không muốn thì dập tắt đi không muốn dập, dập tắt đi cái sự tranh tụng và không có vị này không có ưa vị tỳ kheo này là ưa thích ưa thích kiện tụng không tán thán không tán thán hay là không thích thú cái việc mà làm lắng lắng dịu hay là mất đi cái cuộc kiện tụng cái cuộc tranh luận cái cuộc tranh uh, tranh luận đúng sai rồi các tỷ kheo nếu mà vị tỳ kheo nào vị nào mà, mà ưa thích cái cuộc kiên tụng không tán thán làm lắng dịu các cuộc kiên tụng thì đó là cái pháp này sẽ không dẫn đến thân ái không dẫn đến yêu mến không được người khác kính trọng không được uh, được uh, không được là không làm cho người khác tăng trưởng tâm và không đưa đến cái sự hòa đồng hòa hợp trong hội chúng và không đưa đến cái sự nhất trí uh, cái sự hòa hợp là oneness là không đưa đến cái sự nhất trí cái sự đồng uh, và cũng không để không đem đến cái sự thân ái của người khác đối với mình thì chính vì thế tất cả mọi người để muốn được người khác yêu quý muốn được người khác thân ái và muốn được cái cộng đồng của chúng ta được cái sự hòa hợp cái sự nhất trí uh, và được chúng ta muốn mong muốn được cái sự kính trọng của người khác và mong muốn thì chúng ta phải sao chúng ta phải là uh, ưa thích không ưa không ưa thích cái những cái sự kiện tụng những cái sự tranh luận những cái sự mà chỉ trích và không tán thán nghĩa là chúng ta phải tán thán tán thán cái sự làm lắng dịu làm mất đi làm dập tắt đi những cái cuộc kiện tụng những cái sự tranh luận những sự uh, tranh đấu đúng sai yes sir okay so about the we want vivada dikarana about the argument if a sangha have if we have among the practitioners among sanghas especially, for the lay people uh, just for knowledge uh, to solve the problems. So, but uh, directly for the sangha. So, to solve uh, argument, to see the argument, uh, there are two ways. Uh, one way is we call it samukha vinaya, uh, the, the present in the way of uh, rule of presence. Uh, next one is uh, Yebon Yasika. Yebon Yasika is uh, according to uh, uh, according to many people, <laughs> majority, according to majority, you need to decide. So you see the argument uh, two ways. One is according to presence, uh, according to majorities. So uh, there are four types of presence. Uh, number one is uh, uh, Sangha, Sangha's presence. So uh, make Sangha to be united together. so So you, you decide. Uh, so Sangha decide. Uh, it's just uh, uh, uh, Sangha's presence. Uh, so uh, sometimes according to Dhamma, it will go. So it is uh, Dhamma's presence. Uh, sometimes according to Vinaya. Uh, so trying to peace. Uh, according to Dhamma, if are trying to peace, uh, this is a Dhamma samukha, Dhamma's presence. Uh, according to Vinaya, it is sees. So, uh, presence of Vinaya. So, uh, next one is the presence, presence of Basa, who are arguing. So, in front of two Basa, we're trying to seize. Uh, so it is the presence of person. So uh, so there are four types of present presence, uh, present, uh, sangha's presence, dhamma's presence, vinaya's presence, and uh, two persons or two groups presence. Yes. Vivadi Uh, ờ, Vivardikarana thì đó là cái sự tranh tụng ở đây và những vấn đề xảy ra ở đây thì nói trực tiếp ở đây là Đức Phật dạy nói trực tiếp là đến cái vấn đề nội bộ trong chư tăng. Nhưng mà đối với cư sĩ, cư sĩ thì cũng có những cách giải quyết khác nhau. Đối với cũng trong cư sĩ cũng có, có những cái sự tranh tụng khác nhau và đối với nhà hàng cư sĩ thì phải, cũng phải giải quyết cái vấn đề tranh tụng nhân cái vấn đề tranh cãi bằng cái cách là phải có Ờ, phải có cái sự trí tuệ trí tuệ áp dụng cái sự trí tuệ cái sự hiểu biết ở đây để dập tắt cái sự tranh tụng trong trong đối với những người cư sĩ nhưng mà trong bài pháp này thì Đức Phật nói trực tiếp về cái vấn đề nội bộ vấn đề những vấn đề trong chư tăng và trong chư tăng ở đây thì chúng ta phải có hai hai cách để dập tắt những cái sự kiện hay là những cái sự tranh tụng những cái sự mà chỉ trích lẫn nhau cách đầu tiên đó là theo cái hiện tại và cách thứ hai là theo số đông quyết định theo cái số đông như là theo um, số số nhiều người nhiều người thì cái đầu tiên hiện tại hiện tại thì là có bốn cái kiểu hiện tại khác nhau bốn cái sự hiện à, hiện hữu quyết định sẽ có sự hiện hữu hay là hiện tại hiện hữu hay cái sự có mặt cái sự xuất hiện đầu tiên bốn cái loại hiện hữu ở đây đó là gì đầu tiên đó là đến hiện hữu của chư tăng thì trước chư tăng nghĩa là trước mặt của chư tăng trước cái sự hiện hữu trước cái sự có mặt của chư tăng thì chư tăng bắt đầu với hòa hợp với nhau chư tăng bắt đầu tập hợp lại và với quyết định quyết định theo cái sự có mặt của chư tăng thì chư tăng là những người mà đưa ra cái sự quyết định đó là đó gọi là sự hiện hữu của chư tăng cái cái đầu tiên cái thứ hai sự hiện hữu của pháp sự có mặt của pháp đó là theo pháp thì mình sẽ thấy được dựa vào pháp thế nào là tránh pháp thế nào là đúng đúng pháp và theo đúng pháp như vậy thì tất cả thì những cái hiện tượng uh, tranh tụng tranh cãi sẽ bị được dập tắt đi sẽ được loại bỏ đi và uh, như vậy thì đó gọi là cái sự diệt uh, sự có mặt của Pháp. Cái thứ ba là Vinaya. Đó là khi mà dựa theo luật, biết thế nào là đúng luật, là theo luật, là hợp luật thì khi đó những cái điều những cái sự tranh tụng, những cái cuộc cãi cọ, những cái cuộc tranh tụng sẽ được dập tắt đi. Là những cái cuộc kiện tụng sẽ được dập tắt đi thì đó gọi là ừ, dập tắt là dựa vào sự có mặt hay là sự hiện hữu của Vinaya của luật. Và thứ tư đó là cái sự hiện hữu của cái nhóm hai cái nhóm người hay hai người hay là hai cái nhóm người có đang có sự kiện tụng cái sự tranh luận cái sự tranh chấp tranh luận lẫn nhau thì có mặt trước mặt hai cái nhóm này và uh, chư tăng sẽ đưa ra cái, cái lời khuyên và đưa ra sự à, và giải quyết theo cái đúng pháp đúng luật thì cái sự thứ tư đó là cái sự có mặt của hai cái nhóm mà tranh tụng lẫn nhau thì như vậy là bốn cái sự hiện hữu loại bỏ ở đây để loại bỏ được cái sự kiến tụng tranh tụng thì bốn cái sự hiện hữu đó là sự hiện hữu của chư tăng sự hiện hữu của pháp dharma, sự hiện hữu của vinaya sự hiện hữu của hai cái nhóm người tranh luận yes sir Uh, next way is uh, according to majority. Even so, uh, if uh, two persons are arguing, so decide according to majority. but majority must be Dhammawadi. Uh, Dhammawadi means uh, who has a uh, right view. If a many right view person can do that. <laughs> so, uh, so if many, so may do. If a Dhammawadi are uh, many in a group, so can, can do according to lot, by lot. So some are openly saying saying Chama secretly saying so uh, you can do in two ways so uh, according to majority uh, one decide so to seize problems it is uh, uh, the way of majority something you decide Và cách thứ hai đó là cái cách mà quyết định giải quyết vấn đề dựa theo số đông. Đó là giải quyết vấn đề dựa theo số đông đó là khi mà hai cái nhóm tranh luận với nhau thì đưa ra số đông mà số đông những người quyết định ở đây đều phải là những người Tamawadi, có nghĩa là những người mà biết về Pháp, những người hiểu Pháp, những người mà thuận theo Pháp chứ không phải là những người mà không biết Pháp. Nếu mà lại gặp những người đông số đông mà lại những người không có biết hiểu Pháp ấy, thì nó lại dẫn đến cái sự mà tai hại tai hại hơn là là có lợi và đó đó là thì trong cái nhóm này đương nhiên là cái nhóm người mà số đông quyết định này đó là những người mà nói những người mà hiểu pháp những người biết pháp và nói thuận theo pháp và họ có thể nói nói với hai cái nhóm người này có thể nói một cách là cởi mở nói thẳng nói trực tiếp và cũng có thể là nói kín hay là nói uh, ờ, nó bí mật như là nói kín với cái nhóm đó thì tùy theo trường hợp khác nhau những cách nói khác nhau và số đông ở đây đó là những số đông mà những người Dhammawadí có nghĩa là những người mà sống thuận theo pháp những người trí thì nhiều người trí nhiều nhiều những người trí và những người trí theo số đông này thì sẽ quyết định quyết định và giải quyết cái sự tranh tụng ở trong này. So next one is Anuwada Dhikarana. Accusation about the accusation. So there are four ways to solve. one is presence, The other one, number two, is uh, Sati Vinaya, the rule of Sati. So next, uh, number uh, later you will understand what is the sati. So next one is amona vinaya. Uh, අමෝල විනය okay uh, let it be next one huh? Uh, amona vinaya is an amona maybe non delusion later we, we will know example next one is the tasapapiyasika uh, I, I cannot analyze the word but uh, uh, generally uh, like as an evil person uh, one decide. So uh, there are there are four ways to solve accusing. <clears throat> so uh, number one about the presence, uh, the way the way to solve a problem. One is the presence. About that, uh, like two persons are arguing. So Sangha or someone may call a true person. So listen, they are saying what you choose. So uh, I'd rather make them to be patient uh, and giving Dhamma like that. So both are satisfied. Uh, so this way of solving problem is uh, uh, present, two persons present. So it is uh, we call it samukha vinaya. Uh, next one is uh, someone accused uh, Arahanda Bhikkhu, Arahanda Bhikkhu uh, with, uh, uh, with uh, breaking in Sila, and destroying in Sila, which is not, not reasonable. So at that time, uh, arahanda ask Sati Vinaya. Uh, Sati Vinaya. So uh, at that time, the Sangha, uh, by gathering, uh, recited Kama Vacha, Nyati Chatota Kama Vacha. Uh, Nyati one time, Kama Vacha three times. So Nyati Chatota, Nyati as a fourth. So uh, after reciting, after giving a recitation by the Sangha. Uh, so, although other people accusing uh, do the arahanta, so that that accusation is not uh, not valid, not valid, can ignore because it is arahanta mm, have got, have been gotten uh, sati Vaina Sangha, I reside in Kamawacha. So University Unia is like uh, this is one mindful person will not do this kind of things. Okay, two two things. Later we will say the other things. Yes, sir. Yes. Um, và có bốn cái cách mà giải quyết cái vấn đề kỳ tương ở đây đó là cái đầu tiên đó là theo cái sự hiện hữu hay hiện tại hay là cái sự có mặt và đó hay là thứ hai nữa là cái sự sati sati vinaya thứ ba đó là amola vinaya và thứ tư ấy, là quyết định theo người cái người cái người ác cái người ác đó là người đó là người ác thì chư tăng sẽ đưa ra cái quyết định và từng từng cái một thì bây giờ ngài Zero sẽ dạy cho chúng ta quyết định cho cái sự hiện tại quyết định theo hiện tại đây đó đó là gì đó là quyết định gọi hai cái nhóm hai cái nhóm người lại với nhau và bắt đầu với chỉ bảo cho họ với khuyên dân họ với chỉ cho họ cái điều gì đúng cái điều gì sai và trước mặt hai cái nhóm đó hai cái nhóm đang tranh tụng với nhau thì chư tăng sẽ đưa ra cái sự uh, dạy bảo cái sự giáo giới cái sự giáo huấn và cái sự quyết định thì hai nhóm này giải quyết được cái vấn đề tranh tụng tranh cãi với nhau thì đó là cái sự giải quyết theo uh, cái vấn đề về hiện tại còn uh, hay là cái sự hiện hữu cái thứ hai nữa là cái sự giải thích uh, sự giải quyết vấn đề theo sati vinaya đó là ví dụ như ai đó hay là một người nào đó mà chỉ trích chỉ trích bậc a la hán đó là bậc nói rằng bậc bậc a la hán này đã phạm giới đã uh, phạm vào giới đã phá giới và không giữ giới hay là uh, chỉ trích những cái lời hay là um, xúc phạm chỉ trích phạm tới cái bậc a la hán thì khi đó chư tăng chư tăng sẽ tập hợp tất cả mọi người tới và tất cả chư tăng tập hợp tới và bắt đầu sẽ làm tụng kamawacha tụng um, giới à, như là tụng tăng sự tụng tăng sự ở đây thì đó là chatut uh, à, nhati chatutha có nghĩa rằng ba lần một lần nhati và ba lần kamawacha và ba lần kamawacha và kết thúc bằng nhati thì đó gọi là nhati chatutha thì sau khi mà tụng nhati rồi thì làm với tăng sự nhati chatutha nhati bốn lần hay nhati lần thứ tư thì khi đó sẽ cái sự ờ, mà uh, chỉ trích hay là cái sự uh, uh, phàn nàn của cái vị tỳ kheo khác đối với bậc a la hán sẽ không có hiệu lực, không được công nhận. Bởi vì sao? Bởi vì bậc A La Hán đã hoàn toàn không còn những cái phiền não và cũng không còn có cái chánh niệm hoàn hảo. Nên là gọi là Sati Vinaya, Sati đó là cái người mà có cái chánh niệm thì chư tăng sẽ quyết định và cái tụng cái Kamawacha đó là theo Sati Vinaya và tất cả những lời kiện tụng chỉ trích của cái vị tỳ kheo khác đối với bậc Arahant là không được tính và không có hiệu lực, không được công nhận. Thì đó là cách thứ hai. Yes, sir. Uh, next one is uh, Amula Winnie to solve problems. So this is a, a way of ceasing problem, cessation of problem. Uh, so he has a one person, one bhikkhu who is mad, mad. because a mad Baiko. Uh, may do something no proper about the offense uh, which uh, can be disrobed by the Sangha. So let's say like uh, stealing others property or killing human people, human. So if they need to, normally, if a normal vehicle need to disrobe, but uh, this uh, bhikkhu is uh, mad. So other bhikkhu criticize, accuse whether uh, but you need to disrobe. But I cannot remember. <laughs> After he said okay, so I cannot remember. So but still, still, uh, the other bhikkhu is still accusing, still criticizing. You need to disrobe, uh, like that. At that time, Previously, Mad Bhikkhu uh, asked Amona uh, Vinaya do the Sangha. Yeah, Sangha decided this was mad because of this. Before he is mad, he was mad, uh, do something wrong, but not remember. So uh, Sangha gave Amona Vinaya by, <coughs> by reciting Nyati Chatota Kama Vacha. So after giving Amona Vinaya by the Sangha, so uh, accusation no more valid. Uh, so <coughs> uh, this is a uh, Amona Vinaya. But uh, the Amona normally, if we translate non-delusion, <laughs> but this Basa is a mad Basa delusion. So uh, this word what we need to check very carefully. So, so we cannot translate uh, properly or we cannot explain properly yet. So just the name you gave, Amunla Winiya. <laughs> Maybe uh, delusion Winiya, <laughs> but uh, normally I is not. So I cannot uh, uh fix without without seeing definition qu'il fait. Yes, I know. Uh, before maybe. Uh, you say, uh, rest, restored sanity. Sanity means restored insanity. sanity. Uh, yes, sanity yes. Is a, yes, yes. Uh, uh, okay. Yes, sir. Yes. Um, where chúng ta có là cái người mà trong trường hợp mà gọi là Amula Amula Vinaya đó là cái cách giải quyết vấn đề trong trường hợp cách giải quyết vấn đề trong trường hợp Amula Vinaya đó là một người ví dụ như một người bị điên trong trường hợp người đó bị điên thì người ta cũng sẽ làm phạm những cái tội làm những cái điều không đúng đắn và làm những cái điều những cái avati khác nhau và nhờ, ví dụ như là đối với một vị tỳ kheo bình thường thì vì đó giết người, vì đó trộm cắp hay vì đó làm những cái tội đó thì sẽ phạm vào cái tội nặng mà cái tội phải xả y. Nhưng mà đối với vị tỳ kheo tỳ kheo bình thường làm như vậy thì phải xả y nhưng mà vị tỳ kheo điên này vị làm xong nhưng mà vị sau này khỏi rồi vị không có biết không có nhớ thì khi mà lúc mà vị đó trí nhớ trở lại bình thường rồi vị đó trở lại bình thường mà hết bị điên khỏi bệnh điên rồi thì vị đó không nhớ những việc mình làm và đối với các vị tỳ kheo khác bắt đầu mới chỉ trích và chê trách rằng cái vị tỳ kheo này đã phạm vào tội, đã phạm vá vậy thì vị đó phải xả y bởi vì đã phạm những trọng tội, những cái tội lớn, tôi mà tội phải xả y, tôi bất công trụ đó. Và sau khi vị tiểu tỳ kheo điên này vị này với ờ, trở lại bình thường rồi vị không nhớ và vị đã phải xin xin cái uh, Kamawacha hay là tụng tăng sự ở bên ờ, ở uh, chư tăng để giải quyết cái vấn đề để làm cho Ờ, giải quyết cái vấn đề tranh tụng giữa vị này và những cái nhóm vị tỷ kheo khác thì như thế đó là thì sangha sẽ tụng là nha tí chatutha kamawacha thì vị tỷ kheo điên sẽ đi thỉnh thỉnh chư tăng tụng và chư tăng sẽ giải quyết cái vấn đề bằng cách tụng nha tị uh, ờ, chatutha kamawacha và sau khi mà chư tăng đã hoàn thành xong cái tụng cái tụng nha tị uh, ờ, Chaluta kama wacha nghĩa là nhati uh, Kamawacha ba lần và nhati một lần gọi là nhati uh, ờ, nhati bốn lần đó nghĩa là tổng cộng là bốn lần thì như thế thì uh, sau khi tụng rồi thì tất cả những cái sự tranh tụng tất cả những sự tranh cãi hay là những sự chỉ trích đều không có hiệu lực và đó amula amula ở đây thì ngài sẽ đo đó có nghĩa là không nghĩa là cái từ không si không si nghĩa là nhưng mà ở đây là cái vị tỳ kheo này là vị tỳ kheo điên thì cái giới mà amula vinaya thì lại có thể là dịch là cái cái giới mà uh, cái trường hợp giải quyết cái vấn đề luật hay là với cái, cái tâm sinh thực ra là không có phải vậy nên là ngài sẽ đo thấy rằng là rất là khó để mình chọn một cái từ nào đó cho nó đúng thì à, ngài sẽ đo thấy rằng phải tra từ điển và có một cái uh, vấn đề có một cái, cái, cái định nghĩa ở đây đó là vấn đề giải quyết cái sự tranh tụng nghĩa là, là khôi phục lại khôi phục lại phẩm vị hay khôi phục lại trong khi mà vị tỳ kheo điên vì đã khôi phục lại cái trí nhớ và khôi phục lại trở thành người bình thường thì có thể nói là cái luật khôi phục hay là khôi phục là khôi phục cái gì khôi phục cái vị tỳ kheo điên đó vị đã trở lại bình thường rồi thì có thể gọi là luật khôi phục hay là amula vinaya yes sir cho ờ, next one is uh, ờ, tasababiyasika la samba piña seca. So one bhikkhu accused by other bhikkhus uh, with the parajika or near the parajika offense uh, offense uh, uh, uh which uh, need to be disrupted. so or near the that kind of abati. So fused with with this abati. So <clears throat> at that time, uh, sangha have to check if it is possible to be cured. So trying to cure it. Uh, this is not really barajika, not really offense to be disrupted just a Nia do that. It's still a QRable. So if not QRable, but the person not admit. <laughs> and so saying in this and that covering own fault. If so, uh, Sangha cannot decide. You need to disrobe because uh, not admit. So at that time, Sangha think. This person try on self himself, made a misanthrope by himself. And so by thinking in this way, uh, Sangha gave Dasabhaviyasika Gamma by reciting Nyati Chitota Gamma Vacha. So, uh, that's uh, that means uh, that person is evil uh, person. so a kind of karma which I have to give for the evil person. Do something wrong but not admit. So, so accusation ceased in this way. Okay. Yes, yes, I know. Yeah. Ờ, và một cái tụng Kamawacha tiếp đó là Dasa Papiya Sikha. Thì khi ví dụ như là một vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo mà phạm vào tội uh, bất công trụ hay là cái tội gì đó mà rất là gần với uh, với uh, với Barajika thì khi đó phải Sangha, à, Sangha hay là Chư Tăng, Chư Tăng sẽ phải tới điều tra và xem là vị này phạm vào cái giới có thể thanh định, thanh định được không, có thể chữa được cái chữa được cái tội lỗi hay không, có thể sám hối được không. Và khi mà chư tăng đã điều tra rồi và thấy rằng cái tội này có thể sám hối được thì chư tăng sẽ quyết định và vị này sẽ sám hối và nếu mà chư tăng mà điều tra ra mà phát hiện ra là vị này phạm vào những cái tội như là tội prachika, tội bất công trụ thì vị này phải quyết định xả y. Phải quyết định chư tăng sẽ quyết định cho vị này xả y. Nhưng mà là trong cái trường hợp ở đây đó là cái sự tranh tụng diễn ra là khi mà các vị tỳ kheo đó phạm tội prachika bất công trụ, không cái tội mà không thể sám hối được, không thể chữa được nữa không thể thanh tịnh được nữa nhưng mà vị này lại sao vị này lại không nhận không nhận lỗi và vị này không nhận lỗi như vậy nên là chưa tăng mới nghĩ rằng thì đối với cái vị mà tỳ kheo mà phạm bất công trụ rồi thì sẽ uh, tự phá hủy chính mình tự làm hại chính mình tự đốt cháy chính mình và chưa tăng sẽ nói rằng vị này sau này vị vị này sẽ tự làm hại chính mình tự làm tự uh, phá hủy chính mình và vị này sau này sẽ xả y sau này thì vị này sẽ tự động xả y thôi tại vì đã làm những cái điều bất thiện lớn như thế và trong trường hợp này thì chư tăng sẽ tụng là tụng nha tị, nha tị charuta kamawacha. Và sau khi tụng nha tị charuta kamawacha cho cái trường hợp mà dasa papiyasika này thì sau khi mà chư tăng tụng ba lần kamawacha và một lần nha tị, một lần trình báo và và ba lần tăng sự kamawacha thì nói là cái vị này làm vị này là vị làm sai, vị này làm sai nhưng mà uh, làm vị này đã làm sai nhưng mà lại không nhận uh, không nhận lỗi là nha thì chưa đang tụng là nha tị cha tu tha kamawacha nghĩa là tụng một lần nha tị là tụng một lần tuyên ngôn theo và theo sau đó là và tiếp theo là tụng ba lần kamawacha thành sự thành sự tuyên ngôn thành sự ngôn thì bốn lần như vậy thì gọi là nha tị cha tu tha và vị tỳ kheo này được tính là gì đó là vị tính là vị tỳ kheo ác bởi vì vị này làm lỗi phạm lỗi, phạm tội, abati nhưng mà là che giấu tội lỗi và không nhận tội lỗi nên là sẽ quyết định giải quyết cái vấn đề tranh tụng ở đây là giải quyết theo cái trường hợp là người ác quyết định người này là cái người ác không phải là người trí và vấn đề tranh tụng sẽ được giải quyết. Yes, sir. So, among là, uh, among là we will translate. Yeah. Definition of Ammon is Sammon Ha. The meaning is a very delusion. Very much delusion. No, not non delusion. Uh, ah, yeah. means uh, yeah. like a very. Ah uh, yeah. Yeah. Mm. Uh, amoha or amuha sero? Um, uh, ah, we ah, maybe ah, yeah. Burmese that it can be. Ah, yeah. We say yeah. Amoha. Uh, ah, yeah, amula. Uh, yeah. Yeah. So yes. for you foreigners, you may say amulaha. Ah, uh, <laughs> yeah, yeah, yeah, yeah. yeah. But we yes, say yes. Ah, amula. Hmm. Ah, yes. It is. Uh, it can be different sound. Yes. Yes. Uh, uh, like uh, the sika, uh, asika, for example. Yes. Uh, sika is uh, seven, uh, seven noble person. Asika means a practitioner. Asekha means art, ah, in this case, not, not normally, not like a normal. So Asika means like increased practitioner or developed uh, practitioner. It means arahanta. Yeah. So sometimes uh, uh, uh strange meaning. Yes. Okay. Yes. Yeah. Dạ. Trường hợp ở đây đó là Amoha, Amoha, Amula, Amula ở đây thì ngài Sero có nói rằng theo đã đọc theo kiểu tiếng Miến, còn tiếng à, người bình thường người ta đọc là Amola, Amo, à, còn Amula, Amula có nghĩa rằng ở đây trong trường hợp Mula là là si nhưng Amula, thường thường là cái từ đó là ngược lại nghĩa là không si nhưng thực ra không có phải nhiều khi từ a này là cái từ nhấn mạnh nghĩa là rất rất giống như từ, từ tương đương với cái từ very từ rất trong tiếng Việt của mình thì nó nghĩa là rất si mê cái sự si mê rất là lớn thì đó là amula amula thì ví dụ như là trong trường hợp mà chúng ta có cái từ Sika Sika ở đây là bậc thánh hữu học trong bảy bậc thánh nó bảy bậc thánh thì bậc thánh bậc thánh hữu học còn cái Asika Asika này thì nghĩa là cái sự tăng thượng cái sự hành giả Sika cũng là hành giả và những cái sự tăng thượng cao hơn của những cái hành giả tăng thượng cao hơn lớn hơn nữa có nghĩa là không nghĩa là asika nghĩa là lại là vô học vô học ở đây có nhưng vô từ vô học này lại giải thích cho một cái bậc thánh cao nhất đó là bậc thánh arahán nên nhiều khi cái chữ á cái tiếp đầu ngữ cái tiếp đầu ngữ á này á, thì nó lại không phải là không không phải là ngược lại nữa không phải là không mà nó lại chỉ cho một cái sự rất rất như là trong trường hợp amula thì nó là rất là si mê còn trong trường hợp Asika, Sika và Asika thì đó là bậc thánh, Sika là bậc thánh hữu học, còn Asika đó là vô học, có nghĩa là bậc thánh lại cao hơn là bậc thánh hữu học nữa, đó là bậc thánh A-la-hán. Thì chữ A ở đây tiếp đầu ngữ, tiếp đầu ngữ A có nhiều lúc nó có những cái ý nghĩa rất là lạ và rất là uh, là, là khó hiểu đúng không? Nghĩa là trường, hợp đặc biệt, những trường hợp đặc biệt như vậy. Yes. Next one about the Abada Dikarana. offense, the existing place of, of offense, problem of offense. So uh, there are three ways uh, to solve. Number one is uh, presence. Uh, number two is uh, pratyanadakarana, uh, doing, admitting, admit. The uh, next one is uh, Dina, Dinavataraka. Uh, Dinavataraka is uh, covering with the grass, uh, covering, uncovering. So, covering with the grass, and say that. So, uh, so joining will be present and uh, admitting. present and covering. Yeah, we, we will see example. So if a vehicle has, has offense, uh, so in front of Sangha or in front of group or in front of one person. So it is a presence. Uh, have to do according to apati and admit, uh, admit uh, I have uh, this and that apati uh, like that. So the other person may say, you take care in the future not to have a body. Uh, okay, and will, uh, and we practice uh, for the future. and we take care for the future. Something in this way, we have to confess. Uh, so uh, in this way, have to have to solve problem. It is uh, uh, solving a problem with the two ways presence and uh, admitting or confessing yes ờ, và trong uh, trong cái tội là apatadikarana đó là cái nơi phạm tội hay là cái chỗ phạm tội cái cái chỗ mà sinh tội đó hay là cái nơi phạm tội đó thì chúng ta có ba cách giải quyết ba cách giải quyết các cách giải quyết đầu tiên là chưa cái sự hiện hữu hay cái sự có mặt cách giải quyết thứ hai đó là cái sự nhận tội cách giải quyết thứ ba đó là uh, cái sự mà che giấu ở đây che giấu ở đây và giải, cách giải quyết thứ nhất là cái uh, hiện tại hay sự có mặt và cách giải quyết thứ ba là họ che giấu ở đây có nghĩa là gì khi vị tỳ kheo mà phạm tội phạm tội rồi thì trước chưa tăng trước chưa tăng mà ai hay là trước ai đó trước một người khác thì vị đó phải nhận nhận lỗi và sẽ hứa là sẽ không phạm trong tương lai và sẽ thu thúc và sẽ cẩn thận hơn trong tương lai và khi mà nhận tội rồi nhận tội trước vị tỷ kheo khác thì uh, vị đó vị tỷ kheo kia mới nói rằng này hiền giả hay này uh, tôn giả trong tương lai thì hãy cẩn thận và giữ gìn không có phạm lại như nữa và vị đó đã um, nói và vị đó chấp nhận là cái lời khuyên này đó là trong tương lai vị đó sẽ không tái phạm và không phạm lại những cái lỗi như vậy nữa thì cái vấn đề đây là vấn đề đã được giải sẽ được đã được giải quyết giải quyết theo hai cách đó là cái cách mà hiện à, hiện hữu và cái cách mà giải quyết cái vấn đề che giấu của người kia Uh, next one is uh, Dina Wataraka. Uh, covering with the grass. That means uh, if something no proper to see, instead of removing that, uh, you cover with the grass, <laughs> so you cannot see. Okay, so uh, like many vehicles uh, have done a lot of bad things, so later become okay. They, they don't do any evil so at that time, because they accuse each other, two group accuse each other, you have done this, you have done that. So, so if uh, uh if uh, uh, saying about about each other, so uh, more and more criticizing, they are uh, become uh, more and more problems. So because a group, uh, many things, uh, some are maybe cannot remember like that, cannot find the way to solve. So at that time, okay, all, all are now no, no more doing uh, those evil things, although we have done in the past. Uh, so uh, uh just uh, cover that uh, with the grass. <laughs> so, uh, because uh, if we we find out those problems, the basket problems, and so will be more and more problems because of this. Uh, now, not all we are good, so we cover with the grass. So, uh, this kind of solving is uh, uh, Dina Wataraka to see the problems. Ờ, tina vota karaka uh, tina vota raka có nghĩa là cái sự che đi che bằng cái cỏ che đi bằng cỏ bởi vì sao cái câu này nghĩa là gì tại sao phải che đi bằng cỏ tại vì tất cả chúng ta nhiều nhiều cái vị tỳ kheo là lúc trước vì có phạm nhiều cái lỗi nhiều làm nhiều những cái điều xấu nhưng mà bây giờ thì vì là lại làm những điều tốt làm những điều thiện và vì đã trở thành một người bình thường một người tốt nhưng mà trong khi đó thì hai cái nhóm vị tỳ kheo nó tranh tụng lẫn nhau bởi vì họ đã khơi dậy và họ đã khơi dậy lại những cái tội và nói lại những cái tội quá khứ mà vị tỳ kheo đã, kia đã làm nhưng mà thực ra bây giờ vị đó không còn làm nữa và vị đó trở thành một người tốt vị đó thanh tịnh rồi nhưng mà hai nhóm này vẫn tranh tụng với nhau tranh tụng về cái vấn đề mà tranh tụng như vậy thì cái vấn đề nhiều cái vấn đề khác nó sẽ nảy sinh và không thấy được cái cách giải quyết chung và bây giờ thì vị tỳ kheo đó đã không còn làm những cái điều bất thiện không còn làm những cái điều ác nữa nhưng mà quá khứ lúc quá khứ thì vị đó có làm nhưng mà bà làm ở đây là gì thì vị đó giống như là cái ví dụ đây là cách nói ẩn dụ ở đây nghĩa là che đi bằng cỏ lấy cỏ che đi che lấp lên những tội lỗi đó và thấy cái nhưng mà trong cái trường hợp đó là các vị tỳ kheo khác nhóm khác thì lúc nào cũng bới lại tìm lại đào lại những cái lỗi quá khứ những cái tội quá khứ và của của cái vị tỳ kheo kia và bắt đầu nảy sinh cái sự tranh tranh uh, tranh luận tranh luận tranh tụng bắt đầu với xảy ra có nghĩa là nói về vị này phạm tội vị này vị kia phạm tội Ờ, nhưng mà trong khi đó thì bây giờ thì họ không còn phạm nữa. Nghĩa là cái vấn đề được giải quyết ở đây có nghĩa là che đi, nghĩa là bỏ qua đi những tội quá khứ, bỏ qua đi những lỗi lầm quá khứ và giống như là lấy cái cỏ mà che đi. Khi mà che đi như vậy thì thì vấn đề sẽ được giải quyết tại đây. So but uh, uh, to solve with this way, uh, so cannot do some big, uh, big abadi uh, like a parajika sang sangati sesa uh, so some kind of empathy uh, connected with the people the people so except those uh, the other problems in this situation uh, you can solve uh, with the Dina Uttarika, covering with the grants. Yeah. Và với cách giải quyết uh, về cái tội này, đó là giống như che đi bằng lấy cái cỏ mà che đi hay là che lấp đi che đi thì với cách giải quyết như thế này thì sẽ vị tỳ kheo đó nghĩa là sẽ không phạm vào những tội lớn đó là tội brajika bất công trụ hay là những tội trong tội hay là những cái tội sangarisesa tội tăng tàng và tất cả những cả những cái apati hay là những cái ờ, lỗi lỗi phạm mà liên quan đến cư sĩ uh, và những cái lỗi phạm lớn bất công trụ sangarisesa và thì theo giải quyết theo cái cách mà lấy che đi lấy cỏ che đi thì uh, cái vấn đề tranh tụng được dập tắt tại đây. So next one, Kaicha Dikarana, uh, ờ, program of case or issues, uh, ờ, locational issues. So some cases when we have, uh, we need to solve, for example, we want to share uh, Sangika ropes, Sangha ropes to all. So, uh, so this is a kind of case. So to solve that problem, just at the must be at the presence. We use it only only one way presence. So get uh, we may get the sangha together. Or rather, we announce we want to share these robes to the all bhikkhus or like that. Uh, if everybody agree, uh, please remain silent, something like that. And saying in this way, if it they solve that problem, that issue. So uh, this is a, a, à, solving problem in the Samukha Vinaya. So for the Kejadikarna, only one way, à, uh, Samukha at the presence. Yes. Trong trường mà Kicha Dikarana, đó là Kicha, đó là phân sự hay là cái vấn đề và Dikarana là cái số xanh, cái nơi xanh, cái giải quyết cái vấn đề tại cái chỗ nó xanh thì đối với cái trà Dikarana thì chỉ có một cách giải quyết duy nhất đó là ví dụ như là trong cái vấn đề mà ở ờ, chư tăng chư tăng uh, chia sẻ nhân được y và muốn chia sẻ tất cái y đó tới tất cả các vị tỳ kheo khác nhau và cái y nảy sinh y, y nảy sinh này mà của thuộc về chư tăng sangha thì mà muốn chia sẻ với tất cả các vị tỳ kheo thì khi đó chư tăng phải tập hợp phải tập hợp họp lại tất cả chư tăng lại với nhau và bắt đầu khi mà chư tăng đã tập hợp lại tất cả rồi thì bắt đầu thông báo hay đọc cái tuyên ngôn và ờ, sẽ nói là thông báo với chư tăng rằng cái y này những y này sẽ được chia đồng đều tới tất cả chư tăng và nếu các ờ, các vị mà đồng ý thì xin hãy giữ im lặng và nói ba lần như vậy nếu các vị đồng ý thì xin hãy giữ im lặng và khi mà chư tăng giữ im lặng có nghĩa là thể hiện cái sự đồng ý và khi mà chư tăng đồng ý như thế uh, ờ, tí cái sự uh, sự việc ở đây đã được giải quyết thì trong trường hợp mà kichadikarana thì phần sự cái vấn đề được giải quyết ở ở đây chỉ có một cái đó là sẽ giải quyết bằng trong cái sự hiện hữu hay là sự có mặt hiện tại của chư tăng một cách duy nhất So yes. that's a, can one factor we may con, uh, conclude. Uh, so to be loved, we should not be problem maker. <laughs> we should praise. Uh, we should praise uh, disease uh, cessation of problems. So if so, people will love, uh, will be united, will be respectable person. Yes, yeah, no. Và nói như thế thì có một cái yếu tố hay là một cái pháp ở đây khi mà tất cả chúng ta mà muốn được cái sự yêu mến từ người khác, muốn được cái sự thân ái từ người khác, muốn được cái sự tôn trọng và kính trọng từ người khác thì à, tất cả những vị tỳ kheo hay tất cả mọi người đều phải làm một cái pháp đó là phải không ưa thích cái sự kiên tùng phải và tán thán hay làm tán thán cái sự làm lắng dịu hay là dập tắt những cái cuộc kiên tùng thì khi đó thì các tỷ kheo hay là tất cả những mọi người sẽ được là được nhiều người khác yêu mến, được nhiều người khác uh, tán thán và đưa đến cái sự thân ái, không đưa đến à, và đưa đến cái sự kính trọng và làm tăng tăng trưởng và dẫn đến cái sự hòa hợp, hòa đồng và đưa đến cái sự nhất trí thì đó là cái sự kết luận là để muốn để chúng ta muốn được cái sự thân ái thì phải làm theo pháp này. Yes, đó. Yes. Sadhu, sadhu, sadhu. Uh, ờ, Sedo, so we have uh, 10 more minutes for Q&A, Sedo. Yes. Okay. Sadhu. Uh, ờ, và xin ban ban tổ chức gửi lại đường link của câu hỏi. À, sư sư minh nhân gửi lại đường link đúng sư sư minh nhân này. OK. Yes rồi đó. À, câu hỏi thứ nhất. Kính bạch ngài. À, câu, <laughs> câu hỏi từ anh Giả Hoa. Kính bạch ngài hình ảnh ờ, hình, hình ảnh hay tượng Phật hay hình ảnh của Đức Phật có nên thờ trong phòng ngủ của người nữ không thưa ngài? Uh, yeah. Uh, uh, say đó. The, in the term of respect to the with the Buddha statue and uh, Buddha image, can the ladies keep inside their sleeping room? Is that proper to uh, keep Buddha statue and uh, Buddha image in uh, in their room? Yeah, the sleeping room. So, uh, usually in a sleeping room, yeah uh, you may stay freely. So sometimes it uh, will be unrespectable action. Yes. Uh, so, but uh, but uh, mind is important as long as your mind is respectable. So yes. normally, no problem. Uh, yes. But uh, even in Bhikkhus, uh, some uh, may have a Buddha's room separately, even in the sleeping room. So respect. some are covered by curtain. So when they respect, open it. Uh, when stay freely, cover it. Uh, so some people, some bhikkhus do in this way. Some are totally don't keep in, inside the room. So uh, separately keep. So based on individual person, if you can stay in a respectable way all the time, so you, whenever you see you can get a good luck, it is okay. So, yes. but some if uh, cannot, maybe you may have curtain to cover that, or you may keep it separately in se- in separate room. Yes, yes I know. Yes. Trong trường hợp này thì ờ, ngài đo nghĩ rằng trong những cái phòng ngủ, trong phòng ngủ thì thường thường là mình cần cái không gian thoải mái và tự do. Và nếu mà để tượng Phật ở trong phòng ngủ nhiều khi là mình thiếu đi một sự cung kính. Nhưng đó là ờ, một cái trường hợp vậy như thế thôi. Nhưng mà cái chính, cái điểm chính vẫn là phụ thuộc, phụ thuộc vào tâm của mỗi người. Tại vì nhiều người không phải ai cũng có nhiều cái phòng phòng uh, phòng riêng để để đặt uh, thờ tượng Phật. Nên là dạ cái vấn đề chính vẫn là cái tâm của mọi người mà thôi nhưng mà nếu mà trong cái trường hợp đó, có phòng riêng thì để phòng để tượng uh, thờ tượng vật ở một phòng riêng khi mà chúng ta tới đảnh lễ còn phòng ngủ trong không gian phòng ngủ thì chúng ta cần có một cái sự riêng tư cái sự thoải mái tự do hơn nhưng mà trong trường hợp mà nếu mà uh, không có điều kiện thì để tượng vật mà tại vì mọi người muốn nhìn được nhìn ngắm chiêm ngưỡng và muốn được đảnh lễ tượng vật khi mà mở mắt ra nhìn thấy thì có thể uh, có thể để tượng Phật ở một nơi thích hợp và quan trọng vẫn là cái tâm và đối với các vị tỳ kheo các vị thực hành như thế nào thì các vị tỳ kheo thường thường là các vị là để có phòng có chỗ thờ nơi thờ Phật bàn thờ Phật và có cái tấm rèm cơ tân á cái tấm rèm đó để che khi nào đảnh lễ thì bắt đầu kéo ra và khi nào mà vị đó muốn được cái, nhiều cái sự ờ, thoải mái tự do thoải mái thì vị đó sẽ kéo cái rèm lại thì đó là cách cách thực hành của một số vị tỳ kheo nhưng mà cái điều tốt nếu có điều kiện thì có một cái phòng riêng phòng thờ phật riêng cần cái nơi tôn nghiêm uh, cung kính để đảnh lễ uh, đức phật nhưng mà nếu mà không có điều kiện thì có thể mà đành có thể vẫn vẫn có thể là để đó để đó để chiêm ngưỡng Đức Phật đành lễ Đức Phật khi có phước thì điều đó cũng là điều mà có thể làm được tùy vào cái tâm của của chúng ta yeah, dạ, tùy tùy trường hợp khác nhau yes rồi Uh, set off the question in English from uh, Salekema What type of karma that one has performed in the past lead a person has a wrong view in this life? Sadhu, sadhu, sadhu. Yes. So what karma has has a person done in the past? So uh, because of that karma, so lead to their wrong view in this present life. So, uh, first of all, we may learn uh, the cause of wrong view. The cause of wrong view is uh, uh associating uh, with the wrong view person. Uh, listening in their Dharma. inclining their teaching, inclining into view. So two reason. Uh, so inclining why incline if uh, we we check maybe in the previous time uh, very close to wrong view associated with the wrong view. So the mind incline to have that wrong view. So then this kind of uh, associating staying with the wrong view It uh, will be the cause of wrong. Yes. yes. Câu hỏi của cô cô Saleh Malai đó là câu hỏi rằng á, ờ, thương ngày thì cái nhân gì, cái nghiệp gì trong quá khứ hay là cái loại nghiệp như thế nào trong quá khứ mà dẫn đến cái việc mà cái người trong cái kiếp này trong kiếp này người đó phải ờ, người đó nắm giữ cái tà kiến trong cái kiếp này thì cái nghiệp quá khứ là như thế nào ờ, ngài sẽ đó nói rằng cái đầu tiên chúng ta phải thấy rằng cái nhân của cái tà kiến Ờ, đó là gì cái nhân của tà kiến cái nhân của tà kiến ở đây đó là trong hiện tại ở đây đó là cái người đó thân cận những cái người ngu thân cận những người tà kiến khi mà thân cận những người tà kiến nghe những cái pháp tà kiến mà người ta nói và nghe những cái lời sai thân cận họ ấy, thì đó là cái, cái nhân đầu tiên và khi mà nghe những cái pháp tà kiến họ thuyết rồi ấy, họ nói rồi ấy, thì bắt đầu cái người kia là hướng tới hướng tâm tới hay là mong muốn hay là thực hành theo là có cái xu hướng có cái xu hướng theo tà kiến theo thì cái cái thứ hai này hai cái nhân này đó là cái nhân là thân cận những người ngu thân cận những người tà kiến đó là cái nhân đầu tiên và cái thứ hai nữa đó là cái hướng theo tà kiến cái xu hướng theo tà kiến và bất cuối cùng họ thực hành tà kiến thì cái sự xu hướng này tại sao lại có cái xu hướng này tại sao mà có cái xu hướng tà kiến này thì có thể là trong nghĩa là trong quá khứ là người ta đã từng gần gũi gần gũi những cái người tà kiến và nắm giữ những cái tà kiến thân cận những cái người tà kiến thân cận những người ngu chính vì cái nhân quá khứ này nên là người ta nghe những cái lời nói tà kiến những cái pháp tà kiến đó và người đó bắt đầu có cái xu hướng đi theo tà kiến yes hello uh, uh, say đó so time is up say đó so may say đó listen for the uh, sharing of many say đó yeah tất cả chúng ta đọc uh, theo ngày say đó chúng ta sẽ hồi hướng và chi phước yes เอตาวตาจะอัมเมหิเอตาวตาจะอัมเมหิสัมปดังปุญญาสัมปดังสัมปดังปุญญาสัมปดังสัพเพเทวานุโมดันตุสัพเพเทวานุโมดันตุสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพสัมปติสิทธิยาอิดามิญาตินังโหตุอิดามิญาตินังโหตุ Sukhita hontu nyadayo. Sukhita hontu nyadayo. Idame punyam. Idame punyam. Asawakaya vaham. Asawakaya vaham. Hontu. Hontu. Idame punyam. Idame punyam. Nibbana Nibbanasa. Pachayo. Pachayo. Hontu. Hondu Mama Bonya Bhagam Mama Punya Bhagam Sava Sadanam Sava Satanam Bhajemi Bhajemi Tesabe Tesabe Mesamam Mesamam Punya Bhagam Punya Bhagam Bhavandu Labandu ah. Sadu, Sadu, Sadu. Nắc mô Vittaya, Nắc mô Dhammaya, mô Thank you Sayadaw for the wonderful Dhamma talk today and thanks Pante Bawara Dhammika for the wonderful translation today. We would like to share all of our merits that we've accumulated by keeping sila learning Dhamma and practicing Dhamma to Baok Sayadawji. May Sayadawji be draw strong, healthy, and long life. We also thanks everyone for your time and participation. See you all in the next Dhamma talk. May all be well and happy and peaceful. Sadhu, sadhu, sadhu. Chúng con xin kính tri ân Ngài Sayadaw đã thuyết một thời Pháp rất tuyệt vời cho tất cả chúng con và chúng con xin xin kính tri ân phần tây pháp thắng đã thông dịch cho chúng con bài pháp thoại của ngày hôm nay chúng con xin kính dân tất cả phần phước này đến ngày Baos Sayadochi những quả phước mà chúng con đã trong sạch làm đây bằng cách giữ giới học pháp và hành pháp chúng con xin kính mong ngài Baos Sayadochi pháp thể kinh an thân tâm an lạc và mãi mãi là bóng tùng che mát cho chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã tham gia buổi tính Pháp ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại tất cả mọi người trong buổi học Pháp lần sau. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin kính chúc chư Tăng, quý Phật tử và đại chúng được hạnh phúc và an lành. Sa thú. Sa thú, sa thú, sa thú. Yeah. Sa thú, sa thú, sa thú.